для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Ганна падалася назад у корані амаль не бегам. Ногі яе здавалася ледзь дакраналіся вымачанай дажджамі з халаднелай зямлі. У руках ва ўсім целе чула яна нецярплівую радасную дужасць, нястрымнае імкненне. Але не прайшла Ганна і паўвярсты, як раптам збегу лёту стала азірнулася. Неспакойны позір кляцеў ужо туды, з тугою з нецярплівасцю лавіў далеч дарогі. Паразкі не было відаць. Тырчалі адно сосны ды вербы на могілках. Вецер біў у твар у грудзі, Ганна хілілася насустрач яму і хіліла галаву ўперад. Вельмі было падобна, што яна намерылася кінуцца за параскаю. Ад ветру вочы жмурыліся, і гэта яшчэ дадавала твару рашучасці. Куды я іду? Чаго іду? мітусіліся ў ёй думкі. Бацьку сказаць, на што? Паможа хіба чым ці ўсцешыць я ты яго, прыйдзе час дазнаецца пра ўсё. Скажаш зараз да мачыхі дойдзе, шуму лямонту нагодзіць. Дабро можа пайсці забраць. Шкода мне таго дабра цяпер, што леташняга снегу, Хай яно згарыць, прападзе пробатам, разам з карчамі. Але ж не, забраць быццам трэба, якое яно не е там, матчыны ж чаравікі, чтобы яны ў карчоў прападалі. Ды да то, ко хто хоць спадніцу чыстую бмець, перадзецца ў нешта ж трэба будзе. Забраць трэба, подумала Ганна. Мог бы, канешне, і бацько ўзяць, але толькі не хапае яму такога клопату. Вельмі рады будзе паказацца ён там пасля ўсяго. Ды да і вырвеш у іх потом маё добро. Калі ішла к сялу, што нібы цікавала панурымі акенцамі, хмурнымі дварамі, сумнымі стрэхамі хаты хлявоў, чула, як у грудзе паўзе і паўзе трывога. Трывога заныла і калі зірнула народную хату, на кубку чорных ігруш, на двор, па якім з хлява ішла мачыха. І трывога яшчэ памацнела, калі пайшла за гуменнай дарогай бліжэй да карчоў. Трэба выбрацца так, каб не заўважыў ніхто чтобы подозрэння не было ніякага. Канешне, чтобы на дарозе ні старога не было б ні Яўхіма, от можа зараз і зрабіць. І Яўхім пэўнішчэй не вярнуўся забраць матчыны чаравікі, андарак, кохту і ўсё нічога болей. Сысці хутчэй, нікому нічога не сказаўшы, лесам сысці, чтоб не бачыў ніхто, чтоб не учапіліся адразу. Потым, ну зразумела, канешне, знайдуць, Але няхай потом грозяцца, калі не буду адна, калі падаховай, разам з параскай. Так думала Ганна. А прыбяжыць, прыбяжыць жа, подумала яна пра Яўхіма, не саступіць так. У грудзі папоў страх прыляціць туды як звера шалелы што яму тая школа што паразка і раптам супакоіла сама сябе прыляціць няхай прылятае няхай не вельмі ўкусіць а ўкусіць усё адно усё адно уже цяпер горай не будзе была ўжо на глушаковай сядзібе. Вочы дзіўна чунна лавілі ўсё, што праходзіла каля яе і адзначалі. Гумно зачынена, стары, мабыць, у свірне. Не і ў свірні нікога хлявы зачынены, яшчэ цвірна выглядывала, хто на двары, каб я ўхім, не дай бог, не тырчаў ужо, не прыпёрся ні ў час. Сцяпан пад павеццю калоў дровы, выпраста ўсё ўбачыў і глядзеў на яе. Ганна нібы не заўважыла, нібы заўсёдным спакоем прайшла міма. Каля хаты стары закопваў падпірку к слупу, слуп у зямлі згніў і плот валіўся. Корч на момант адвярнуўся, трымаючы жалязняк, востра зіркнуў, але прамаўчаў. Ганна, цвёрда ступила на свой ганак. Хацела адразу падацца на сваю палавіну, але тут выткнулася з вядром свякруха і пераняла. «Дзе это, гайсала?» – спытала яна. Ганна ледь стрымалася, каб не адрэзаць у адказ з нянавісцю, але сцярпела. Нашто заядацца, насцярожваць лішне? «С хвецькам дома пасядзела» адказала яна і не чакаючы што адкажа старая ўзялася за клямку дзвярэй калі зачыніла іх подумала тырчаць як сычы абое бы на зло яна то тупала па пакоі нібы нешта робячы то садзілася на ложак то зноў усхоплівалася тупала што б не рабіла а неспакой нецярплівасць не аціхалі ні на момант з неспакоем нецярплівасцю гэтымі, якія часам апаноўвалі так, што здаецца не было ўжо як стрымлівацца. Яна паглядвала на двор, на вуліцу слухала, лавіла гукі з суседняга пакоя. Стары ўсё корпаў селя слупка, а свякруха не вярталася яшчэ трохі вось так і чаго добрага суджаны ля варот появіцца вернецца ў хату а гэтыя тырчаць і тырчаць на дарозе нецярплівасць раптам у перайшла ў злосць, у рашучасць. Ну што ж, тырчаць, няхай тырчаць. Ці, канешне, асцерагацца іх, туляцца перад імі, калі на тое. Яна Еўхіма не баіцца. І Еўхім не остановіць яе няма ў яе страху, просто шуму гаворкі лішня не хацелася б. А калі ж так, няхай тырчаць сычы старыя. Пройдзе яна і так, пройдзе. Ганна разаслала на ложку хустку, паклала матчыны чаравікі, андарак, кохту, пройдзе яна. І так. Раптам пачула, хтосьці ўвайшоў у карчовы сенцы. Пазнала старая. Выглянула ў акно, стары ўсё корпаўся пры плоце. Старая нешта рабіла ў сенцах, перастаўляла, грымела начоўкамі і вядром. Ужо калі завязвала моцным вузлом хустку клунак, Ганна пабачыла, што Старога няма ўжо ля плота, пачула, стукнула клямка, патупаў па сваёй палавіне. Апранаючы каптан, мімаволі слухала, лавіла кожны гук. Кляпка раптам бразнула зноў, стары падаўся некуды, падбегла да акна на двары не было, пазнала, ляпнула клямка ў веснічках, паплёўся на вуліцу. Значыць, старая адна ў сенцах. Сенцы перагароджаны, але як толькі Ганна выйдзе ў іх, старая пачуе вытаркнецца на ганак. Быць іншага не можа, вытаркнецца, уздыме лямант на ўсё сяло. Але няхай уздыме. І ўсё ж момант чакала, як бы набіралася духу, перавязывала і перавязывала нанова клунак. божа шчасце. Старая ўвайшла ў хату, пашархала па падлозе і сціхла. Палезла, здагадалася Ганна на печ. Падрамаць мусіць захацела, карыстаючыся тым, што стары сышоў, учула пра забітыя дзверы важкае сапенне. Спіць. На дарозе к гумну к лесу толькі сцяпан, але сцяпан не страшыць, падумала Ганна. Дарога гумну амаль вольная і пачула, як часта, быццам падганяючы яе закалацілася сэрца. А можа, удала ўсё абыдзецца. Ганна, Асцярожна, стараючыся не стукаць, не рыпець падлогай, пайшла праз пакой. Краем увагі адзначыла на палавіне старых было ціха, старае адно сапла. Чуючы, як моцна калоціцца сэрца ўсё часцей і ўсё весялей, як уся становіцца незвычайна імклівая, лёгкая, ступіла на ганак. Thank you. же момант замерла. На двор праз веснічкі уваходзіў Яўхім. За варотамі быў коні, Яўхім, мабыць, ішоў адчыніць вароты. Ганна пачула, як адразу пацяжэла ўсё ў ёй. Аж нагам стала нядобра, але адолела гэты свой цяжар, важка сышла з ганка, падалася дваром к хлявам, к гумну не думала і не разважала нічога ў гэты момант, не было чаго думаць, толькі чакала. Я ўсім, мабыць, трохі сачыў след, не мог зразумець, што да чаго, але варот не адчыняў, сачыў, значыцца, потым за некалькі шырокіх скачкоў падляцеў да ганны і пераняў яе стаў наперадзе твар у твар куды спытаў ён так абы не маўчаць яна адказала от схаджу праведаю сваіх а это спытаў я ўхім Ён пацягнуў клунак, хацеў паглядзець, што там. А это не твоё, адказала Ганна. Дай, не твоё кажу. Ён тузануў за клунак, з клунка высунуўся чырвоны носок чаравіка. Ідзе ў хату, загадаў Яўхім. Яна не кранулася. Ідзі, не ўводзь у гнеў, прарывеў ён. — Ганна хоць бы вырухнулася. «Чуеш!» – закрычаў Яўхім раптам. Каля вачэй яго скура нядобра пачырванела. «Не крычы!» – ціха, але цвёрда яна прамовіла. «Я не пайду». «Не пойдзеш!» Раптам голас яго заціх, вочы пакруглелі, пранізліва востра закалолі яе, калолі нязводна, няухільна. А, -а, -а дзіўна пракаўтнуў ён. Толькі цяпер дайшло да яго ўсё. Губы яго скрывіліся, задрыжалі, Яўхім на момант разгубіўся. От, яно што, сказаў ён потым помаўчаў штосьці быццам расстала ў ім і цішэй мягчэй нібы нават з вінаватасцю сказаў ідзі у хату не пойду і ён пачакаў перапытаў спадзяючыся яшчэ няўжо не пойдзеш не у яго голасе пачулася пагроза потым ён зноў змоўк Але тады, як маўчаў проста ў вачавіткі, бачыла Ганна, мяняўся, цвярдзелі губы, халадзеў, наліваўся злосцю позірк. От было чаго ёй хавацца, чакаць зручнага моманту, лёс усё-ткі звёў з яўхімам, паставіў твар у твар, не ўхіліся. І няма чаго ўхіляцца і так доўга гнулася, доўга баялася, хопіць ужо не страшна. Ну вось усё, сказала яна спакойна. Сступіла і хацела пайсці. Усё? І ён схапіў яе за плячо. Рука была як жалезна і позірк шалеў ад нянавісці. Ну вось зараз ударыць, подумала Ганна. Зараз яна не дадумала, што можа быць зараз, можа быць зараз заб'е. Але дзіўна, страху не было. Усё адно, Чым так жыць? Раптам пачула голас сцяпана, пусці яе, і ён шоў ад павеці, набычыўшы галаву важка. Усё! Яўхім раптам ухапіў за шыю, дужа з нянавісцю тузану Ганну ўніз і люта са ўсёй сілы ўдараў наском па назе. Ганна ледзь устала. А другі раз Яўхім ударыць не ўправіўся на яго, як рысь, увесь падаўшыся ўперад, рынуўся сцяпан. Нецярплівымі рукамі рвануў ззаду за каўнер і рвануў так, што Яўхіму ў момант перахапіла і здушыла горла. Яўхім крутнуўся, вырваўся, але сцяпан рынуўся і насеў зноў. Пусці яе, крыкнуў Яўхіму, Сцяпан неяк віскліва запалены. Яўхім прысіпеў з лютасцю з пагрозай, нясуйся смаркач. Пусці яе, паўтарыў Сцяпан. Яўхім кінуў ганну, вырваўся з гарача даў кулаком сцяпану ў сківіцу, так што той, скінуўшы галаву, адляцеў к плоту момант які ляжаў упіраючыся локцамі нібы цямячы потым зноў ускочыў плюючыся крывёю з гразьбою кінуўся на яўхіма зноў і зноў паляцеў к плоту ды так што грукнуў аб штыкеціны патыліцыю эх закрычаў ён з болю злосці і бяссілля ускочыў зноў намерыўся быў рынуцца зноў да яўхіма няцямна выцер далонню рот і зірнуў на яе і ўбачыў кроў. У вачах сцяпана рахманах звычайна паявілася лютасць, штосьці звярынах глушакоўскага. Поўны помслівага шалу сцяпан шыбануў к павеце. Ганна, што была ўжо наводдаль, Убачыла, як сцяпан ухапіў лядроў сякеру, трымаючы яе перад сабою набычанай нястрымны ў сляпой адвазе важка і валка рушыў на Яўхіма. Яўхім гатовы ўжо быў кінуцца зноў да Ганны, таксама ўбачыў сцяпана з сякерай. Трывожна, нават разгублена, стаў, ступіў некалькі крокаў назад. Ах ты! Байструк пагрозіўся дзіўна няўпэўнена Яухім. І чуючы, як халадзей усярэдзіне, бачачы ўвесь час сцяпана, Яухім павёў вачыма поблізу, каб які-небудзь друг кінуўся раптам пахапліва, як да адзінага ратунка к плоту, што сілы рвануў штыкеціну. Сцяпанко! — уварваўся неспадзявана крык жаху. Глушачыха, узняўшы спуджаны руки, зляцела з ганка. Выцягнуўшы руки да іх, задыхаючыся ад страху і бегу з раскудлачанымі на вятры валасамі без хусткі з лямантам, глушачыха кінулася да сыноў: «Сцяпанко, я ўхімко, божачко! Сцяпанко! Убегла, стала між абодвух, раскінула дрыготкія руки, нібы аберагаючы адно ад другога. Сцяпанко! Яўхімко пераводзіла дых і позірк ад аднаго да другога глушачыха. Хутка яна паспакайнела і вярнула сваю моц. З папрокам загадваючы выгаварыла абодвум сынам. Пакруціліся. Яна падышла к сцяпану, які стаяў ужо нерашуча, узяла ў яго сякеру, Тады агледзелася на старэйшага, што атрымаў штыкеціну. «Кінь!» — крыкнула я ў хіму. Ганна, што анямела сачыла, чым скончыцца бойка Сцяпана з Яўхімам, як бы схамянулася. Сэрца моцна калацілася. Раптам яна скінула з дранцвення, подвігам пайшла з двара к свірну к загуменню і ўправілася яшчэ ўлавіць увагай, што на двор павалілі людзі з вёскі. неўзабаве то подбегам, то бегам, распорус ускідваючы клунак, які непаслухмяна з'язджаў з пляча, дабралася Ганна да лесу, пабегла мокрую сцежкую, там і тут яна асклізвалася на траве, раз упала, ступіўшы на слізкае карнявішча, выцілася моцна бокам, падрапала скроню аб нешта, але не стала і выцірацца, не было калі. Яна бегла і пайшла цішэй, толькі тады, калі дабегла да балота. Далей сцежка павяла яе мішчэзлага балотнага алешніку і бярэзніку. Вада тут не заўсёды перасыхала і лесам, цяпер жа асеннія дажджы яшчэ падбавілі яе. Пад лапцямі спачатку гіналася ды хлюпала, потым ногі сталі ўжо распораз правальвацца ўсё часцей і ўсё глыбей. Чорная балотная ліпкая гразь, як холодным жалезам абцяла голыя калені. Ісці хутка без перадыху станавілася ўсё цяжэй, пачала зусім выбівацца з сілы. Сэрца аж заходзілася. Ногі падгіналіся, руки дрыжалі, вось-вось выпусцяць клунак. Але яна не спынялася яна не магла спыніцца. Хоць знарок падалася па гэтай малаходжанай сцежцы на прасткі на глінішчы, усё ўслухоўвалася, ці не чуваць ззаду хлюпання трэску ламачча, ці не гоняцца услед. толькі як перабралася на другі бок балота, Ганна перадыхнула момант. Нібы гнаў, хто скора перайшла стравок, падалася зноў у гразь у дрыгву. У яе ледзь хапіла сілы, каб перабрацца цераз гэту рэшту балота. Часам думала, што ўжо і не выйдзе на сухое, так і ўпадзена заўсёды у твань і застыня. слухали старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук